Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի Սպեղանի հաղորդաշարն է։ Գարունն ու ամառը շատերի սիրված եղանակներն են այցելելու զբոսայգի եւ անտարային գոտիներ։ Նման հանգստի վտանգներից մեկը բորելիոզն է կամ լայմի հիվանդությունը, որին է նվիրված այսօրվա մեր հաղորդումը։ Այս վարակիչ հիվանդությունը, որը ձեռք է բերում քրոնիկ բնույթ, հարուցվում է Borrelia բակտերիայով եւ տարածվում տզերով։ Վարակի ամենահաճախ հանդիպող ախտանշանը մեծացող մակերեսով մաշկի կարմրությունն է, որը կոչվում է էրիթեմա միգրանս։ Առաջանում է տզի խայթուցի հատվածում, վերջինիս խայթելուց հետո մոտ 1 շաբաթ անց։ Ցանը հիմնականում չքորվող է, անցավ։ Հարգելի ռադիոընկերներ, հիվանդության մասին առավել մանրամասը այսօր զրուցելու ենք Երևանի Վլադիմիր Ավակյանի անվան բժշկական կենտրոնի վարակաբան Արմեն Օհանյանի հետ։ Բժիշկ նախ ռադիո լսողին տեղեկացնենք, թե ինչ է լայմի հիվանդությունը եւ ինչպես կարող ենք վարակվել։ Խնդրեմ։ Լայմի հիվանդությունը ըստ էության իրենից ներկայացնում է բակտերիալ վարակի տարատեսակ, որը հիմնականում փոխանցվում է տզի խայթոցի միջոցով։ Այսինքն տզերը նախապես վարակվում են այս հիվանդությամբ եւ հետո մարդուն խայթելու ժամանակ արդեն հիվանդությունը փոխանցում են տվյալ անձին։ Որոնք են առաջին ախտանշանները։ Սովորաբար բորելիոզը ունի մի քանի փուլ հիվանդության, 3 փուլ, եթե այսպես փորձենք դա դասակարգել, առաջի փուլում դա վաղ շրջանն է, երբ տզի խայթուցից հետո մի քանի օր անց, ինչեվ կարող է 1 ամիս անց թեկուս սկսում են գանգատները, առավել հաճախ հանդիպում է ջերմության բարձրացում, գրիպանման երևույթներ, սրանք կարծես թե հատուկ որևիցե նշան չեն, որ մեզ ուղղորդ են մտածել դրա մասին, բայց սովորաբար 80% դեպքերում ուղեկցվում են յուրօրինակ ցանի հետ։ Այս ցանը կոչվում է օղակաձև էրիթեմա, այսինքն ինքը մա մաշկի կարմրությունը իրենից ներկայացնում, հիմնականում կենտրոնը լինում է ավելի մաքուր դասական դեպքերում։ Կլոր կարմիր ցանելում, եթե մենք տեսնում ենք այս ցանը, արդեն կարող ենք անգամ որևիցե հետազոտություն էլ չանել լաբորատոր։ Նա միանշանակ խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք այստեղ արդեն լայմի հիվանդություն վաղ շրջան։ Եվ շատ կարևոր է այս շրջանում հիվանդությանը հայտնաբերել է, որովհետև այս դեպքում բուժումը ունենում է շատ մեծ արդյունավետություն։ Հետագա բարդություններից խուսափում ենք, հեշտ բուժում ենք եւ հետագայում խնդիրներ չի լինում։ Բայց կարող է մենք առաջի փուլում չհայտնաբերենք եւ պացիենտը միանգամից արդեն դիմի, օրինակ անտեսի այս փուլը, սա ինքնա լավացող շրջան է, սա կարեւոր, այսինքն ցանը եթե եղավ, ինքը կարող է ինքնուրույն մի քանի օրվա ընթացքում կամ մի քանի շաբաթվա ընթացքում անցնի։ Դա չի նշանակում, որ մարդը լավացավ, հաղթարեց հիվանդությունը։ Ուղղակի այս փուլն է անցնում եւ հաջորդ փուլում կարող է հա ամիսներ հետո օրինակ սկսի արդեն հոդացավեր, որոնք եւս բարբերաբար լինեն, անցնեն, լինեն, անցնեն։ Իսկ արդեն հասնելով երրորդ փուլին, սա առավել է ծանր շրջանը, որը կարող անգամ տարիներ հետո, հա, տասնյակ տարիներ հետո անգամ կարող է դրսևորվի։ Սրանք արդեն կարող են լինել հենց գլխուղեղի ախտահարումը, մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ, այսինքն բուն ուղեղանյութի բորբոքում, ուղեղի թաղանթների բորբոքում, ինչպես նաև ծայրամասային նյարդերը կարող է վնասել։ Այն շատ հաճախ լինում է գոտկային ցավեր են ունենում, ոտքի շրջանում ցավեր ունենում։ Այս բոլոր դեպքերը պարտադիր պետք է հետազոտվեն, եթե թե ակնհայտ պատճառ չկա, հա, այլ պատճառ պետք է պարտադիր հետազոտվեն նաև լայմի հիվանդության վերաբերյալ։ Ընդ որում շատ կարևոր է ասեմ, որ մոտ 30% հիվանդները չեն հիշում, թե իրենց կծելա տիզ, թե չէ։ Այսինքն փաստը, որ իրենց տիզա կծել, չեն էլ հիշում։ Արդյոք լայմի հիվանդության վարակված բոլոր հիվանդների մոտ են դիտվում ձեր նշած ախտանշանները։ Ոչ իհարկե, ինչպես արդեն նշեցի, այդ օղակաձև բնորոշ ցանը առաջանում է մոտ 80% դեպքերում, այսինքն մոտ 20% դեպքեր մենք բաց կթողենք, եթե մենակ ցանով կողմնորոշվենք։ Հիվանդության հաջորդ փուլերը կարող են առհասարակ չլինել կամ լինելուց լինեն շատ ավելի աղքատիկ նշաններով։ Այդ նախնական շրջանում էլ կարող օրինակ մենակ ցանը լինի, բայց չի ջերմություն չլինի, կամ լինի ջերմություն, գրիպանման երևույթներ, մկանացավեր, բայց չլինի ցանը, հա։ Դրա համար շատ կարևոր է բում փաստը փորձենք ֆիքսել գտնել, երբ որ մարդը տիզը հեռացնում, տվյալ անձի նկատմամբ տիզը տեսնում է իր մարմնի վրա եւ հեռացնում ենք, սահմանենք հսկողություն, այսպես ասած, հա, այդ մեկ ամսվա ընթացքում հասկանանք զարգացավ, չզարգացավ, կամ եթե չզարգացավ, թեկուզ կարելի է այդ դեպքում լաբորատոր հետազոտությամբ համոզվել, որ տվյալ պացիենտի մոտ չկա խնդիր, որտեվ կարող առհասարակ ախտանշան չլինի ոչ մի, բայց հիվանդությունը կամած կամած առաջ գնա։ Այստեղ կուզենամ կարևոր մի հանգամանքի վրա կանգ առնել, որ շատ կարևոր է թե տիզը մենք երբ ենք հեռացնում երբ որ տիզը ուրեմն մնում է 24 ժամից ավել, այ այս ժամանակ նոր ռիսկ է առաջանում, որ կարող է զարգանալ լայմի հիվանդության։ Իսկ այդ ժամանակը պետք է, որպեսզի տզից փոխանցվի վարակը մարդուն։ Դրա համար ինչքան շուտ նկատենք տզին եւ հեռացնենք, այնքան ապահով կլինենք։ Դրա համար խորհրդատրվում, երբ որ այ այցելում ենք որևիցե նման բնության ինչ որ մի վայր, հա, այգիներ կլինի, անտառներ կլինի, հետ գալուց անպայման իրականացնել մարմնազնություն, փորձել գտնել տզին, քանի որ տիզը ինքը խայթուց անցավ, մենք չենք զգալու այդ պահը, որ տիզը մեզ կծեց։ Եվ ինքը չափերով շատ փոքր է, ակնհայտ աչքի չի ընկնելու, բայց ուրشادիր մարմնազննության ժամանակ մենք կարող ենք հայտնաբերել տզին։ Եվ տանը հենց սովորական ցանկացած մարդ ինքը իրան պարտադիր չի։ Բժշկի դիմի կարող է ուղղակի սովորական պինցետով տիզը հեռացնել իր մարմնից։ Բայց այս դեպքում կարևոր է բժշկի դիմել, որովհետև կա նաև կանխարգելման հնարավորություն դրա մասն էլ կպատմեմ։ Բժիշկ, ես ճիշտ եմ հասկանում, եք խոսում ենք այն տզի մասին, որին շատերս ենք երևի թե հանդիպել Գառնանն ու Ամրանը, երբ գնում ենք բնության գրկում նստում են գետնին եւ տեսնում ենք, որ մեր մարմնից ինչ որ փոքրիկ սև կետիկի նման տիզ է կպել։ Եվ ես ինքս շատ հաճախ եմ լսել, որ ասում են տիզը փոկեցինք, գլխի կմնաց, ոտը մնաց, փոքրիկ, սենց հատված մնաց եւ թարախակալեց։ Շատ լավ։ Այո, հիմնականում մեր երկրում իհարկե տզերը իրենց տեսակներով, տարատեսակներով շատ տարբեր են, բայց հիմնականում մեր երկրում տարածված են այն տզերը, այդ X-ազև տզեր են, հա, կոչվում, եթե ասենք անունով ասենք, ովքեր որ կարող են հենց բորելիոզի, լայմի հիվանդության համար լինել աղբյուր, եւ դրանք այո, այդ տզերն են, որ ինչպես նշեցիք, շատ հաճախ բոլորիս սել պատահել է, որ խայթ են, եւ մենք նկատել ենք դրանց մեր մարմնի վրա։ Այստեղ կուզենամ նշել նաեւ մեկ այլ հանգամանք, որ տզի միջոցով փոխանցվում է ոչ միայն բորելիոզը, ոչ միայն լայմի հիվանդությունը, այլ կարող են տարատեսակ շատ այլ հիվանդություններ եւս փոխանցվել։ Այդ թվում օրինակ Տուլարեմյանն էլ Հայաստանի համար շատ է քիչ ակտուալ, հա, կարող ենք նշել, որ եւս կարող է Տուլարեմյան փոխանցվել տզի խայթոցի միջոցով։ Իհարկե կան ավելի վտանգավոր հիվանդություններ եւս, դա էլ ի ուրախություն մեզ նշեմ, որ օրինակ Ռուսաստանում տարածված է հա, տզային էնցեֆալիտի վիրուսը, չի հանդիպում։ Սա այն առավել վտանգավոր հիվանդության տեսակներից է, սա մենք չունենք։ Դրա համար սրա հետ կապված մեր բնակչությունը չի պատվաստվում եւ հատուկ ինչ որ կանխարգելիչ միջոցառումներ չեն կանում։ Այդ չարախակալման հետ կապված դա սովորաբար պայմանավորված է լինում կամ սովորական այդ կեղտոտվածությամբ, այսինքն հասարակ վարակներով, այն մեր իմացած ստրեպտոկոկ, ստաֆիլոկոկ եւ այլ սովորական միկրոբներով, որոնք որ ուղղակի այդ վերքը մուտքը հանդիսան, որ իրանք մտնեն մաշկի մեջ, կամ կան ռիկեցիոզային էլի տենց վարակներ, որոնք կարող են առաջացնել այդ տենց տեղային բորբոքում, լիմֆատիկ հանգույցների մեծացում, հա, շրջապա այդ կծածի մոտ հատվածներում գտնվող լիմֆատիկ հանգույցների։ Սրանք եւս իհարկե անհրաժեշտություն առաջանում բուժելու։ Նշեցիք նաեւ ուրեմն այդ գլուխը փոկելու մասին։ Իրականում շատ բարդ չի տզին հեռացնելը, եթե մի փոքր զգուշությամբ պինցետով իրան հեռացնում ենք, ինքը ամբողջությամբ դուրս է գալիս։ Բայց անգամ եթե մնում են այդ թքագեղձեր ասած բերանային ապարատը համնում է դա որպես այսին հիվանդության փոխանցման համար մեծ վտանգ չի ներկայացնում բայց դա էլ առանձին կարելի է հաջորդ քայլով, եթե չի ստացվել մի անգամից հանել, հաջորդ քայլով պինցետով հեռացնել կամ օրինակ դիմել արդեն որևիցե բժշկական հաստատություն, որտեղ կհեռացվի եւ շատ կարեւոր է այն տեղային ինֆեկցիաների կանխարգելման մասով, որ մի հատ սովորական որևիցե հականեխիչով մշակվի կլինի սպիրտ, պետածին, հա, բերեկից ինչ որ միձով ախտահանվի վերքը։ Սա եւս կարևոր դեր է խաղում։ Պետք չի վախենալ դրանից, որ վայ գլուխը մնաց, ես իմ ինչ կլինի, բայց եթե մնացել է, ամեն դեպքում ճիշտ կլինի, ո՞նց է բուժ հաստատություն դիմել եւ տեղում ցանկացած բժիշկ պետք չի վիրաբույժ լինես, չգիտեմ, որ հատուկ մասնագետ լինես, բոլորն էլ կարող են դա հեռացնել։ Բժիշկ հիվանդությունը ինչքանով է վարակիչ եւ մարդը մարդուց կարող է վարակվել կամ կենթանիներից, թրջուններից, միջատներից։ Մարդը մարդու համար այս հիվանդության դեպքում վարակիչ չի համարվում, մարդուց մարդ փոխանցում չի լինում, բայց ըստ էության ստացվում ենք վարակվում ենք կենթաններից տազերի միջոցով, այսինքն տազերը այստեղ վեկտորի դեր են հանդիսանում, իրանք վերցնում են հիվանդությունը ուրեմն կենթանուց եւ արդեն վարակում են մարդուն բայց այլ տարբերակով կենթաններից մարդը չի կարող վարակվել։ Առանձնահատուկ եզակի դեպք կարող լինի, բայց որպես այդպեսին հիմնական փոխանցման ուղի համարվում է միայն այս տզի խայթոցի միջոցը։ Չբուժվելը կամ անբավարար բուժումը ինչի կարող է հանգեցնել։ Այ առաջի փուլում կամ երկրորդ փուլում հիվանդության չախտորոշելը, չբուժելը կամ թերի բուժումը, հա, հանգեցնում է նրան, որ մենք կունենանք այդ շրջանում ախտանիշների մարման, այսինքն կեղտ պատկեր կունենանք, որ հիվանդությունը իբր թե լավացավ, բայց իրականում հարուցիչը մնալու է մեր օրգանիզմում եւ կարող է անգամ տարիներ հետո բերել բավականին լուրջ արդեն հիմնականում նյարդային համակարգի խնդիրները, ինչպես նաեւ սրտի հետ կապված խնդիրները առաջացնում բավականին լուրջ։ Պրակտիկորեն շատ օրգան համակարգեր կարող է վնասել, բայց հիմնական թիրախը իր հանդիսանում արդեն այդ ուշփուլերում սիրտը եւ գլխուղեղը, որը որ բերում է բավականին լուրջ խնդիրների, հաշմանդամության, երկարատև գանգատների, ընդհանուր կապը բերել իհարկե նաև մահվան։ Իդեպ ախտորոշման մասին խոսեցիք, ախտորոշումն ինչպես է կատարվում։ Անպայման լաբորատոր հետազոտություն է պետք, արդեն բարթացված վիճակի մասին է խոսքս։ Արդյոք հնարավոր է լայմի հիվանդությունը շփոթել մեկ այլ հիվանդության հետ։ Դուք նշեցիք, որ լայմի հիվանդության դեպքում հնարավոր է տենդ, գլխացավ, գլխապտույտ։ Այո, իհարկե հնարավոր է կախված ինչ խնդիր է եւ այդ շփոթելու աստիճանը, այսպես ասած, կախված է նաեւ բուժաշխատողի փորձից եւ ինֆորմացված լինելուց։ Օրինակ հիմա լայմով հիվանդները ինձ հաջախակի դիմում են այն բանից հետո, երբ որ օրերով, շաբաթով մաշկաբանի կամ ալերգոլոգի կողմից, թերապևտի կողմից բուժվել են որպես ալերգիկ հիվանդություն։ Այնինչ օղակաձև ցանը տեսնելով միանշանակ առանց որևիցե լաբորատոր հետազոտության պետք է դնել այդ ախտորոշումը, որ սա լայմի հիվանդություն է։ Այդտեղ շփոթություն լինում է, բայց օրինակ սա կոպիտ ասած չարթարացված շփոթություն է։ Բայց եթե վերցնենք այդ երկրորդ փուլը օրինակ որ զարգանա մարդու մոտ արթրիտ, հա, հոդերի բորբոքում, այս դեպքում իհարկե պետքա մյուս բոլոր արթրիտները եւս դիտարկել, այսինքն ինֆեկցիոն տեսակետից մեր երկրում օրինակ հաճախ հանդիպող բրուցելիոզը, հա, կարող են լինել պարովիրուսային վարակից հետո եւ ռևմատոլոգիական խնդիրները եւս պետքա այս կոնտեքստում դիտարկել։ Դրա համար շատ հաճախ մենք համատեղ ենք վարում նման պացիենտների, ռևմատոլոգների, իսկ եթե գլխուղեղի ախտ դարմանյա արթաբանների հետ համատեղ կան դեպքեր, որ այո լաբորատոր ախտորոշում պետք է որոշիչ դեր խաղա, պարտադիր է որ լինի։ Բայց եթե շատ ակնհայտ աստկած կա կլինիկական, այսինքն ասենք համապատասխանում է իր նկարագրությունը եւ չկա այլ պատճառ, որը որ տենց հստակ կարող է եւս բացատրել, այս դեպքում կարող ենք անգամ առանց լաբորատոր հետազոտության ախտորոշումը դնելի բուժումն հասկացնել, քանի որ լայմի հիվանդության ժամանակ, ինչպես ցանկացած ինֆեկցիոն հիվանդություն, բայց լայմի դեպքում առավել եւս մենք լաբորատոր հետազոտությամբ երբեք չենք կարող 100% շղթել կամ հաստատել, այսինքն կարող ենք ունենալ եւ կերց դրական պատասխաններ եւ կերց բացասական պատասխաններ։ Բուժումն ինչպես են իրականացնում, արդյոք անհրաժեշտ են հակաբիոտիկներ։ Բուժումը հենց հակաբիոտիկներով է։ Հակաբիոտիկի ընտրությունը կախված է մի քանի հանգամանքից։ Առաջին հիվանդության փուլը, որ փուլում է վաղ շրջանում, այլ հակաբիոտիկա նշանակվում ուշ փուլերում, այլ հակաբիոտիկ եւ տարիքային որոշակի տարբերություններ կա, որտեղ այն հակաբիոտիկը, որ հիմնականում նշանակվում է, դա երկարատև դրա նշանակումը մանկական տարիքում չի կարելի, դրա համար երեխաներին բուժում ենք հակաբիոտիկով, այսպես ասենք, այսինքն երեք տեսակի հակաբիոտիկներ կան հիմնականում, որոնք որ կիրառվում են լայմի հիվանդության բուժման մեջ։ Եվ նաև այդ հակաբիոտիկներից մեկը, մասնավորապես դոքսիցիկլինի մասին է խոսքը, ինքը կիրառվում է կանխարգելման նպատակով, այսինքն գտանք տիս, չգիտենք ինքը մի օր մնացել է, 5 ժամ է մնացել, թե 3 օր է մեր մարմնի վրա, իրան հեռացնելուց հետո խմում է պացիենտը նաև դոքսիցիկլին որը որ թույլ է տալիս, որ հիվանդությունը առհասարակ չզարգանա։ Եթե ոչ մի տարբերակ չկա, հա կարող են իրանք այդ տոքսիկ լինել, բայց կարող է ռուցան հետ կապված հարց լինի, կարող է երեխայա դեղաչափ պտի ճշտվի, ալերգիայի խնդիր լինի, սա լինի, նա լինի, այդ ամեն ինչը իրական պետք է հաշվի առնել, ռիսկերը հաշվի առնել եւ նոր այդ նշանակումն անել։ Բժիշկ, իսկ պատվաստում կա լայմի հիվանդության պարագայում։ Ոչ, առայժմ չկա որևիցե արդյունավետ պատվաստանյութ, որը որ, որ ցուցված լինի կամ մտած լինի կիրառության մեջ նախատեսված լայմի կանխարգելման համար։ Ձեր խորհուրդը ռադիոլսողին։ Ինչպես ասի Վանցյան կտրվածքով լավ կլինի որ հաճախակի մարմնազնությունները իրականացվի ցանկացած արշավից, հա զբոսանքից այգում այդ ամեն ինչ նամանավանդ երեխաներին անպայման ուշադիր եղեք եւ հիշեք որ ամեն մի կարմրություն չի որ ալերգիա իրանից ենթադրում ու փորձեք համացանցով թեկուզ գտնել այս նկարը, շատ տիպիկ է։ Հենց տեսնում եք այդ կարմիր օղակը, իմացեք, որ դա լայմի հիվանդություն է։ Շնորհակալ ենք կարևոր տեղեկատվության համար։ Ես եմ շնորհակալ։ ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց դիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյանը։ Առողջ եղեք։